Penaos ma tremenet en tan ar vech ter blema Hag ur chouez, deid we lan a dud daoj de namzer. Ha de chepeur re a dud klem a gochten drouz Nan, un an benek zo peut, me de che mensen. Deid we touriste e d'estren, oa Ya, an tropad we bet. klevet meus un tam mad a sosnek. Ha neusen me jwelet mar agar mariet baspagn. Pe chanj reng tu metra la verge am gwil